makuru yokuru no mutagagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira hari abanyagihugu muri commune buyengero y'intara ya Rumonge bazindutse bazibiri barabara rije ariko haruba ku rugomero rw'umuyaga nkuba kuruzi murembwe ngo kwara kugira abagaragaza umubabaro bafise kubera ko bataronkejwe umuzibukiro ku mirima yabo yononywe huba kwibarabara mu rutana abanyagihugu abanyagihugu batubwira icyo bungutse mu kwandikisha amatongo ubu ngo baroroherwa gusaba ingurane kugira barangure imigambi y'iterambere murumviriza n'umwihwezo w'umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire ku byerekeye ibiganiro bihuza abarundi n'ababirigi aho umugwi w'abashinga amateka b'ababirigi uherutse kwakirwa n'inama nshingamateka y’u Burundi mukanya nido nido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo dasubiye kubaramutsa nari mpejeje kubibabwira ibiganiro bihuza abarundi n'ababirigi ngo bikwiye kumvikanwa ko ku nyungu z'abarundi ariko ntibihinduke ibya politike ni intererano y'umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire na politike ni nyuma yaho kuri uyu wa kabiri umugwi w'abashinga amateka b'ababirigi wakiriwe n'inama nshingamateka Burundi kugira baganire ku bijyanye n'ubukoroni bwa birigi dr guillaume ndayikengurutse asigura ko bakwiye kumenya icyo bashaka bagahuriza ku kintu kimwe haciye imyaka ishika mirongo itandatu ibihugu byinshi bya afurika bivuye mu bukoroni by'ikuki ubu rero muri biriya bihugu byakoronije ububirigi n'ibindi hariho ugushaka rwose kwa kico no kwitare sosiyete sivile kuvuga abantu baho ari barimo cyane cyane abantu bava muri bihugu byacu ubu bariyo bariyo nk'ababirigi basaba yuko inzego za hariya zigerageza kuraba ibibi byakozwe muri kahise kugira bigire icyo bikora bifatiye kuri ibyo bibi byakozwe niba rero kari muri iyo ntumbero abo bashingamateka baba birigi ba jino kugira babonane n'abantu batandukanye harimo n'abashingamateka kugira barabe ingene bogerageza kuganira kuri ako kahise katari keza hanyuma barabe ingene hogira igikozwe kugira dushobore kuraba mu nzira imwe urabye ibyo bintu byo muri kahise igikuru ni uko abo bategetsi b'ababirigi n'abategetsi b'abarundi basanzwe bumvikana yuko by'ukuri ako kahise gakwiye kuraba bumvikana ku kungene byogenda hanyuma bagahuriza kuco bashaka intererano noterera nuko kahise kabi ntigahinduka kaba ari kabi icyo nibaza nuko abo ku nzego zose boraba yuko ibyo bikorwa bariko barakora ari ku nyungu z'abarundi ku nyungu z'abarundi ntibagerageze gufata icyo gikorwa cyo kuraba kahise nk'igikorwa cya politiki ariko bagifate nk'igikorwa gifise intumbero yo gutunganiriza abarundi Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Karambi muri komine Buyengero y'intara ya Rumonge bazindutse bazibiri barabara rije ariko harubaka urugomero rw'umuyaga nkuba kuruzi muri embwe mu gitondo cy'uyu wa kane abagize ico bashikiriza bavuga ko bariko baragaragaza umubabaro wabo ku mirima yononywe n'ibikorwa byo kubaka iryo barabara ariko ntibabironkera umuzibukiro umwaka ugiye guhera ujeje ibidukikije n'imibano mwishira hamwe Ohascom rirangura ibyo bikorwa akanegura kugura ibyo byo kuzibira barabara bishyuza avuga ko bari bakwiye kurindira ko amafaranga yabo aboneka bafatiye ku bamaze kuyaronswa n'inkuru tubaza jean Pierre Misago mu kiringo cy'amasaha arenga atatu kuva saa cumi na zibiri z'igitondo cyo kuri uyu wa kane bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba karambi barenga ijana bari ku rutonde rw'imirima y'imyumbati ikawa ibigazi ibitoki imyembe n'ibindi yononywe n'ibikorwa byo kubaka ibarabara rija ariko harubakwa urugomero ruzotanga umuyaga nkuba ku ruzi murembwe bazibiye iryo barabara abageze icyo bashikiriza bavuga ko haheze amezi cumi na kumwe imirima ya yabo yarononekaye kandi atari umuzibukiro bahabwa imirima yari isanzwe ibabeshejeho ku bwabo ni ngombwa ko bashumbushwa vuba ku biterwa byononekaye ndetse n'amatongo ubu atagikoreshwa kubera ko yafuriwe n'ivu n'ibitandara by'amabuye remi nsengiyumva agejwe ibidukikije n'imibano mu ishyirahamwe orasicome riri riratunganya ibyo bikorwa aremera ko hari intonde zakozwe z'abo gushumbusha ariko aranegura uko gusaba gutunganirizwa babanje kuziba iri barabara ku bakwiye kurindira ko amafaranga yabo aboneka batekanye kuko bazi neza ko ari kararondegwa n'ikimenyamenya hari abamaze gutunganirizwa nk'uko abandanya bivuga bamwe muri abo bazi biyibarabara baremera ko hari abamaze gutunganirizwa ariko ngo naho nyine vyaciye mu kuziba iri barabara ibyaheruka mu mpera za ntwarante uyu mwaka turimwo jean Pierre misago mu rumonge radiyo y'isanganiro isanganiro inama isumba ingimba makuru twabateguriye harabandanya bamwe mu banyagihugu bo muri komine n'intara ya Rutana nabo bemeza ko kwandikisha amatongo yabo bibafitiye akamaro ntangere abo banyagihugu bavuga ko urupapuro ndangatongo bahabwa bashobora kurusabira kw'ingurane kugira barangure imigambi y'iterambere Nyabenda Leonidas aserukira igisata ndangatongo muri iyo komine ndangamatongo nako muri iyo komine avuga ko hari bamwe mu banyagihugu batandikisha amatongo yabo bivuye ku buryo buke bafise kuko hari amafaranga arihwa bivanye n'uko itongo ringana n'inkuru tubaza Lydia Gahimbare abo banyagihugu bemeza ko akarusho kahari mu bijyanye no kwandikisha amatongo yabo abamaze kuronka urupapuro ndangatongo bavuga ko babikesha amahimiriza yabaye haba mu maradiyo cyangwa mu manama ayo matongo yandikishijwe ashobora gufatwa nk’ingwati kugira ngo umuntu aronke ingurane yo kwiyungunganya nk'uko bivugwa n'abamaze kuronka urwo rupapuro ndangatongo je narumvise umugambi badutera akamo ku iradiyo no mu manama ati ko abantu bakwiye kwandikisha amatongo yabo hanyuma jewe nk'umukenyezi ndumva nari mfise itongo bampaye ababyeyi nagabiwe n'ababyeyi nca niyumvira kuryandikisha mm. eh, je mu kwandikisha nazanye ibihumbi bibiri hanyuma nzanana n'urupapuro bari barampaye bariko barahangabira hanyuma nca nzana bagiye kumpimira nca ntanga amafaranga ibihumbi bitanu ko ntihari hakwiye inusu y'hegitari cy'akamaro narabonye ko ni kanini cyane ndashobora gusabira ko ingurane nk'ubundi ko ndabitegura ko ndayirose vuba ndasabira ko ingurane hanyuma kandi mba nikingiye bahejeje kumpimira naratanze amafaranga angana n'ibihumbi icumi kuko aho hantu hari hapima hegitari haheze iminsi barandondeje ndagaruka ibindi bihumbi icumi nta kindi kintu cyarenzeho kuri iyo karangamuntu ariko kubura uburyo busabwa mu kwandikisha ayo matongo biraba intambamyi kuri bamwe mu banyagihugu nk'uko bivugwa na Leonidas Nyabenda aseruka igisata ntunganyamatongo muri komine Rutana avuga kandi ko zimwe mu mpapuro zisabwa hari mu rupapuro rw'ubuguzi umuntu agiye kwandikisha turamusaba ibiranga ingene yahari hose mu gihe hari aho yaguze turamusaba impapuro zerekana ubuguzi zigurizo hanyuma tukabona kubyandika mugabo naho nyine tubyanditse ibyo ntibihagije kugira ngo tumenye ko iryo tongo ari iryo guwe bweru cyangwa ko atamatati rifise turafise komite ku mutumba isanzwe igejwe kugenzura iby'amatongo ku mutumba iyo komite igizwe n'abantu ndwi duhegeye kwandika harabaho afishaje ijya ku mutumba imara iminsi mirongo itatu hariya ku mutumba kugira ngo ya komite nayo idufashe amatohoza hegitari imwe n'inusu n'ibihumbi mirongo itatu giteretse ibinini mirongo ine bigenda biraduhunye nuko hatera haba hanini ubu ibintu by'uburyo benshi birabagora ko musanzwe uburyo si sikirenga ku benegihugu bo ngaha mu rutana iwacu impapuro ndangatongo zirenga gato ibihumbi bitatu akaba inzu zimaze gutangwa kuva muri bibiri na cumi n'umunani ibiharuro bitangwa n'ubuserukira igisatantunganyamatongo muri komine rutana urakoze ridiya gahimbare igitega naho abarimya mu mazona atandukanye basaba kuronswa ifumbire ku gihe kugira ntibazocererwe gutera Ibyo babishikirije gihe kuri uyu wa gatatu abasanzwe bafashwa n'umugambi w'ishirahamwe World Vision bagera ku bihumbi bitatu baronswe toni mirongo ibiri na zine z'ibigori barungikiwe na leta y'u Burundi nayo bashize imirima hamwe bakaronswe itoni icumi umuhanuzi wa buramatara ajejwe iterambere akaba yabibukije ko ibyo bigori ari imbuto atari byo gufungura n'inkuru tubaza Arthur Kavabushi abo bafashwa n'umugambi w'ishyirahamwe World Vision w'iterambere rirama rifatiye ku mwana bagera ku bihumbi bitatu amajana na mirongo itandatu n'umwe umwe wese akazoronka ibiro bine by’imbuto y'ibigori vyitwa isega baba muri zone gitegarirare mungwa na mubuga uwo mufasoni akabona ko harimwo akarusho na rijya baronsa imbuto kare akarusho mbonamwo urabona yuko imbuto tweye aho ritugora kuronka ariko ubu leta irayiturosheje kugira ngo dutere kare tutaracererwa ariko rero ngo naho baronkeje iyo mbuto ngo n'ifumbire yoboneka kare nk'uko umufasoni abisaba twasaba ko ifumbire yodushyikira hakiri kare nk'uko turonkejwe akabuto kare kugira ngo umuntu arabe ko yokwimbura neza ubundi nawe ati leta ikwiye kubama hafi ikabaronsa ibya nkenerwa leta yotwama hafi ikazoduhana n'uduse ko hari igihe ushobora kuronka imbuto mu gukabura uduse umuhanuzi umuyobozi wa buramatari w'intara ya gitega jeje serge sabukunze avuga ko bazoronswa itoni mirongo ibiri na zine z'imbuto yimbuka leta turayikengurukira kuko ifumbire yaramaze gushika ubonaho murabona yuko twamaze kuronswa imbuto y'ibigori na cyane cyane yuko mubona ko imvura iriko irakanakana mu minsi mikeyi igiye gutasura uno munsi rero murashikirizwa itoni mirongo ibiri na zine n'ibiro amajana atanu vy'ibigori by'imbuto uwo muhanuzi abasaba kudafungura iyo mbuto ahubwo bayitere icyo tubahamagarira rero bene gihugu mwese muri hano iyi mbuto leta yabarungikiye icishije ku mugambi wa World Vision si ibyo gufungura ni imbuto yo gutera kugira ngo tuze turonke umwimbu mwinshi iyo mbuto y'ibigori vy'isega ikaba izoronswa n'abegeranije indimo bakarimira hamwe aho bazoronswa itoni icumi Arthur Kavabushi Gitega Radio Isanganiro urakoze hatuka vabushi amakuru twari twabateguriye kuri uyu mutaga naha tuyagarukirije ariko ndabibutse yuko hari abanyagihugu bo muri komine buyengero y'intara ya Rumonge bazindutse bazibiri barabara rije ariko harubaka urugomero rw'umuyaga nkuba kuruzi muri embwe kuko ari abagaragaza umubabaro bafise kubera ko bataronkejwe umuzibukiro ku mirima yabo yononywe hariko harubakwa ibarabara mu rutana abanyagihugu batubwiye icyo bungutse mu kwandikisha amatongo aho ngo bashobora kuronka ingurane bakoresheje izo mpapuro kugira bashobore kurangura imigambi y'iterambere umwihwezo w'umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire na politike nawo wahagaze ku biganiro bihuza abarundi n'ababirigi ngo bikwiye rero kumvikanwa ko ku nyungu z'abarundi ariko ntibihinduke ibya politike Albert Nduwayo niwe yari mu buhinga bw'ibyuma yakoze mwakoze na mwebwe mwese mwadukurikiye mubwira umutaga mwiza